Beraz, kolektiboa, Ipar Euskal Herriko elkarte badan, bere helburua den, nola, e, punk, hardcore edo metal e, esena garatzea. Eta orduan astartu untan, braba kolektiboak zizpa gaztetxan, oran zizpa gaztetxeko eh, kidekin batera, toatzen zuen konzertu bat, bost edo sei zer dira tale horiek? Beraz bai, izango dira beraz sei talde, gehienak punketik e, eh, direnak, beraz baitugu gaualia eh, hasiko da garaziko New House taldearekin, behatzitatik aintzina, eta horren ondotik izango dira azparneko falta, uh, Iron Fist, Bayonakoak baionakoak direnak, oiak gero eh, hardkor punkean, punkean ari dira, eta mm, eta gero ondotik uh, Kamora, uh, Leder Priest, horiek gero evi metal estiloan direnak, eta bukatzeko uh, barakaloko um, porko rabotalean, oiak turbo rokean estiloan ari dira eta eta bukatzeko uh, DJ bat uh, selector uh, Pumpidu. Erdoen, eh, uh, pentsatzen dut hor, uh, gehienak uh, dugu punk, rock edo metal estilkoak dira, pentsatzen dut brabrak dituela, dituela kontaktatu eta dituztela ekralazi. Uh, eh, zer da, susen brabrak eta zizpalen arteko kedetasun hori? Bon, bazen, uh, ba-, bazen momentu bat zizpan egin nuela egin egin gaualdi bat edo punka edo edo metalaren inguruan uh, eh, atsematen ginuen hori hori pixkat, uh, falta zela eta eta egoerak egin du brabra eh, gure gana etorri direla duela duela hilabete batzu eta beraz erabaki dugu elgarrekin elkarlanean horren uh, nola gaualdi horren muntatzea, beraz, um, epe nahiko laburrean Eh, epe nahiko laburrean muntatu dugu hori, iru, iru hastez, piskatza izan ginen, azkenean baiet zerran ginuen, eta liberean ba, ginituen beste, beste ekimen batzu gazte txan leheno, baina eh, ala, azkenean, eh, azkenean antolatzen dugu, eta espero ongi bastuko dela. Eta justuki, beste ekimen eniz eh, behitu zue, bazen bat joan den haste buruan, beste bat do haste bat, zaitzik dena orain autu bat dena hoa eta dut dena hoa erori da justu hola. Beste bi proiektu nahi batzeko horiek bada aspaldi uh, buruetan zirela, eta bada aspaldi uh, gaztetxeko kideok ari areginela proiektu hoien uh, prestatzen uh, ekime, gaztetxeko ekimen bat adiz, polizia indarkeriaren aurkako um, jardun alientzat asizen urte, astapenean, um, ehm, joan den aste burukoa ere, eh, bada, bada denbora asko eh, ilabete bat batzu ere uh, ari ginela prestatzen, beraz, uh, beraz ara espalitik prestatuak dira, baina uh, ala momentu hartan uh, erori, erori dira sartzea, sartzea ondotik uh, berala eman genituen. Aipatu dituzu beste biga olualde horiek, orduan haste buruan tan bazen kantali bat artista frangorekin, eta medzin japerua dola duzula, aste bat, orain, aste bat terdi. Uh, ah, nola pasadira, gaualdi horiek? Ba, gaualdi horiek uh, izi, izi ongi pasadira. Deia, medinan, medinan gaualdiaren zat, eh, bai, e, eh, bortzaz jap, uh, jap musika entzuten ez duen uh, publikoa urbildu da ere, eta eta eta asko asko maitatu dute gaualdi hori, bai medinen zat, eta bai ere, bai honako, bai honako japlarien uh, entzuteko ere. Izu ditzen zait, uh, zela hori Eh, gaztetxean uh, diren estiluetatik ateratzea, eta justuki beste jendak kartzea eh, azizpara lortu zuzu ero Ba, bai, pentsatzen dut uh, gure gure helburuetan da ere hori, da publiko publiko er, biziki ezberdina onkitzea, manera, manera de, desberdinak erabiliz, eh, izaten la musika estilo desberdinak, edo artean zer diren tailegen bidez, edo, eta mm, eta ala, beraz, bai, pentsatzen dugu estilo desberdinak Espainiako jendea unki dugula eta horretaz eh, posten gira. Epa ezagun orduan bukatzeko asteart untako gaualdi hori, eh, eta zizpak antolaturik, nora Pasako da, zerotan etorri berda, ze Beraz, asiko da, asiko da lehenik uh, seietan oseakin guru uh, eh, dokumental batekin. Kamsa izeneko dokumental bat, dokumental horrek aipatzen du duela orain uh, hogei urte Kamsa etxe okupatuan muntatu den, gazte batzuak muntatu duten skatepark bat, e, modu autogestionatuan uh, kudeatzen dutena, eta dokumental horrek aipatuko ditu beraz, uh, hogei urte hoien eh, esperientzia. Uh, gazteleraz izanen da liz dokumentala, ez da itzulia, ez da itzulia izan. Hori beraz seietan, kontzertua gero hasiko dira um, mm, bederatzitan, eh, hasiko da beraz, um, ba, sartzeak dira zazpi, zazpi eurotan, eta eta bere ala garaziko nioz anaiekin hasiko da. Ara, uste dut itzulia egin dugula, beste zerbait nahizu gehitu, ben, zurentzat? bai, uh, um, zizpak pixkat bakantzak hartuko ditu um, barne ez da bai da baten ku, kudeatzeko um, funtzionamenduaren inguruan, baina uh, azaroaren hogeita bostan, izanen da ere Hernandorena bertsu sariketa, uh, beraz hori Ipare Euskal Herri osoan, osoan pasten dena, eta, eta finala beraz bai honan izanen da azaroaren uh, hogeita bostan bederatzitatik aintzina.